U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi vjernici, događaj iz današnjeg evanđelja upućuje nas na e, obred sakramenta krštenja u kome ovo čudo, ovo Isusovo uzdravljenje gluho njemoga nalazi svoj e, odraz. Evo svećenik u obredu krštenja čini ono isto što je sam Isus činio kada je ozdravio ovoga bolesnoga. On izgovara riječi E, Efeta, otvori se, on se dotiče krštenikovih uši, evo i onda svećenik izgovara te riječi nakon što se dotakao e, krštenikovih uši, a zatim se dotiče i njegovih nosnica. E, no, isto tako prije toga, još prije tog čina u obredu krštenja imamo da svećenik stavlja kršteniku sol u usta, evo i tu se izražava isti učinak onoga što je Isus učinio ovom, ovim čudom. Naravno ne ostvaruje se to na fizičkoj razini, ne dolazi do fizičkog e, ozdravljenja u krštenju ako je netko slučajno bio gluh ili ima problema s govorom, neće se dogoditi e, barem ne redovno, to čudesno ozdravljenje, to nije učinak e, ovog sakramenta, nije zato Isus ustanovio krštenje, nego se događa onaj duhovni učinak da se kršteniku daje snaga Božje milosti da bi mogao čuti Božju riječ svojim ušima i jezikom je ispovijedati, a to znači da bi mogao prihvatiti vjeru u svoje srce i svjedočiti tu vjeru. Pa to su nadnarazni učinci koje e, daju sakramente, odnosno ovdje konkretno sakrament krštenja. E, on ne samo da oprašta grijehe, istočni grijeh i ako se netko krsti kao e, odrastao, onda se opraštaju i osobni grijesi, nego e, krštenje daje i milost u smislu da pripravlja za plodonosno primanje ovoga sakramenta, da bi po njemu došli do izražaja svi učinci Božje milosti. E, to znači da sakrament krštenja po molitvama koje su uključene u njegov obred oslobađa od djavolskih utjecaja i smetnji. Ta praksa, praksa tih molitava potječe još iz prvih kršćanskih stoljeća kada su se odrasli katekumeni pripravljali za krštenje. Tada su oni morali proći dužu i ozbiljnu pripravu u koju su bile uključene i molitve klinjanja da bi ih se oslobodilo Dakle, da bi se kandidate oslobodilo od đavlova utjecaja njegovih napasti i zato je taj obred zadržan. I tu vidimo kako se čuva tradicija, pa iako danas e, nema toliko katekumena, danas se pretežito krste djeca, opet su u bitnome zadržane te molitve koje su svakako veoma važne. No ako pogledamo zapravo današnju stvarnost i stanje u kojemu se crkva nalazi, nakon svih reformi koje su učinjene, vidjet ćemo da nije promijenjen samo obred mise, to je ono što najprije vidimo i što nam najviše upada u oči, nego e, možemo ustanoviti da su također promijenjeni i drugi sakramenti, a među njima i obred sakramenta krštenja E, tako i tu dolazi do izražaja ona e, tendencija koju možemo jasno e, opaziti u novome obredu mise, a to je da se prebacuje onaj temeljni naglasak s nadnaravnoga na naravno, da se umjesto Boga u središte stavlja čovjeka, pa na zato ne čudi da su iz novoga obreda krštenja izbačene upravo sve ove molitve egzorcizama koje su sadržane u tradicionalnom obredu krštenja. Ne čudi nas to zato što modernizam razvodnjuje i uništava e, pojam nadnaravnoga, pa se time iskrivljuje pojam grijeha, pojam zla, a onda i umanjuje ili čak nijeće postojanje i utjecaj džavla od kojega e, dolazi zlo i to je stav koji su zauzeli mnogi takozvani postkoncijski teolozi, a najpoznatiji i najradikalniji među njima bio je e, njemački teolog Eugen Driverman, koji je napisao jedno dijelo koje nosi naziv Đavao e, teološki relikt. Evo, to je bio jedan od najvećih i najpoznatijih heretika u modernoj crkvi, toliko radikalan da mu je čak, bio, čak bilo zabranjeno naučavati. Evo danas u modernoj crkvi brojni svećenici, teolozi slobodno naučavaju hereze, tu nema problema, to se tolerira, čak putiće. Pa je tako i ovaj svećenik 20 godina slobodno djelovao, dok mu, dok mu ipak konačno nije bilo zabranjeno da to učava. A da bi se to dogodilo nitko mora biti doista ekstremni heretik, dakle sve drugo se tolerira. Ne tolerira se naravno kada je netko tradicionalan, kada je netko jednostavno katolik, kada se drži katoličke vjere svih vijekova, njega će se odmah sankcionirati. A, ako je ovaj otpadnik onda konačno sam napustio crku, nije ga se dakle ekskomuniciralo, nego dakle, ta kazna se primjenjuje samo na e, tradicionalne katolike danas, to je taj absurd koji pokazuje u kakvoj situaciji se danas nalazimo u crkvi. ali e, to u konačnici nije sve, nego treba dodati da se ova e, Drevermanova knjiga, dakle, koja se zove Džavao teološki relikt, ona se može danas nabaviti sasvim normalno u Herderu, u najvećoj katoličkoj izdavačkoj kući u Njemačkoj. Ona se sasvim normalno prodaje, dakle knjiga u kojoj se nijeće postojanje đavla. To nam osvjetljava odnos modernizma prema pojmu zla, grijeha, e, prema e, postojanju i utjecaju đavla, pa se u novome obredu krštenja zato e, taj naglasak E, koji je u starome obredu dakle, izražen upravo tom utjecaju e, od kojega se želi osloboditi krštenika. Dakle, tu se naglasak prebacuje na primanju krštenika u zajednicu. Evo, to je nosivi teološki pojam u novome obredu nasuprot onim dakle, snažnim i bogatim molitvama koje su sadržane u starome e, obredu dakle, i zato u konačnici nije iznenađujuće da sve to ima svoga odraza u stvarnosti, e, da se to očituje ponekad u e, nekim posljedicama koje se e, očituju i zato kada pojedine obitelji otkriju tradiciju obitelji kojima su djeca bila krštena u novome obredu. Ponekad naši svećenici znaju naknadno izmoliti nad njima te molitve od klinjanja koje nedostaju u novome obredu. Obično se tu radi o maloj djeci, djeci koja još nisu primila prvu pričest. I tako se već nekoliko puta dogodilo da se baš nakon da su baš nakon toga e, prestale određene duhovne smetnje koje su neka djeca imala, e, određene e, uznemirenosti ili neprirodno ponašanje, reakcije. Po tome vidimo koliko su te molice potrebne i djelotvorne i kako se trebamo na svaki način zaštititi od napasti koje nam đavo želi nanijeti i zato nam crkva pruža ta potrebna sredstva u svojim obredima a tome služe također i blagoslovine, kao što su čudotvorna medaljica, medaljica svetoga Benedikta, koje je dobro imati, koje možemo staviti primjerice na istaknuta mjesta u našim kućama ili nositi sa sobom, da bismo se tako zaštitili od utjecaja zloga koji je danas veći nego ikada đavao doista ima brojne i različite metode i sredstva kojima nas želi napastovati, zavesti, no budemo li imali pouzdanja u gospodinovu e, riječ, u snagu Božje milosti, neće nam ništa moći nauditi, gospodin će nas tada zaštititi, jer on je svemoćan, njemu se sve pokorava. Pa i ako budemo morali pretrpjeti određene kušnje i napasti, a to obično neminovno dolazi ako doista želimo biti vjerni Bogu, tada ćemo moći primiti od gospodina tu snagu, te će on zapravo sam u nama djelovati, on će suzbiti svaku protivštinu i voditi nas prema konačnom cilju, prema vječnome spasenju naših duša. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.